Oh yeah. Ongi etorri, bizirik, bizi mugimenduaren irrati saiorat. Ilabetean behin, lagialdi ekologikoa eta justizia soziala ustartzen dituen emankizuna duzue hau. Hau. Saio hontan energiaren arloko iparaldeko proiektu bat aipatuko dugu. Mathieu Herriart eta Patsi Bergaraden lekukotasunarekin. Noski, musika tarteak laguna, azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik eman kizun honetan. Berriak atala. den hilabeteko zonbait berri. iparrean nahi zegoan, zikloiek aintzinera egiten dute. Hori dio joan den maiatzaren ogoita laueko Univer webguneko artikulu batek. Azken ogeita mar urteetan, zikloi tropikalak ipar eta ego poloetara edatu dira eta azkartu, Amerikar klimatologo batzuek natur aldizkarian maiatzean plazaratu ikerketa baten arabera. Amarkada bakots, Ipar poloan berrogeita mairu kilometroz edatu dira eta ego hemisferi hemisferioan irurogeita bi kilometroz. Orotara, zikloian eragin ere moa irureunta berrogeita kilometroz handitu da. Atlantikoan, urakanak deitzen direnek eta Pazifikoan tifoiak eta beren aize eta euri izigarriek kostaldeak dituzte mehatxatzen partikulazki zikloi tropikal baten indajaren adibide baten emaiteko, 2008an Filipinetan izan denaren aizeak irureunt alarogoi kilometro horreneko abiadura zuten. Zikloiak izaiten direlarik ardura uholdeak ere gertatzen dira, horieri prestatuak ez diren paisaiak suntzituz. Hala ere, zikloian ere geografikoak ez dira denetan berdin edatzen, Pasifiko aldea eta India Ozeanoaren egoaldea dira unkituenak. Paraleloki, beste ikerketa batzuek azken hogeita amak urteetan tropikoak edatuz joan direla erakusten dute. Jim Kozimek ikerketaren idazle nagusiak tropikoen zabaltze horrek luke zikloiena ere eragiten. Eta orain, maiatzaren hogeita biko lepoen astekariaren artikulu batekin, uh, eh, sigituko dugu. Estatu batuetako Farmer Insurancek, 2008ko apidileko uoldeen ondoren kalte ordainen itzultzea eskatzen dute. 2008ko apiraren amazazpian, Chicago eta bere eskualdean tampesta biziki bortitz bat erori da eta uholde kaltegarriak izan dira. Hodi eta urzikinen aterabide sistema zaharrak urperatu dira, horren ondorioz ehunka etxera urzikinak isuri dira, bideak zerratuak izan dira, lur lehertze batzuek hiru auto irentsi dituzte. Lehen da legearen mailan, Farmers Entrancek, Amerikar Asurantza Etxeak, Chicago eta Illinoako beste berreun egiren kontra galde kolektiboak hauzitegira jauki dituela. Zergatik? Beren arduradunak baitira. Ez zituzten planetako klima aldaketari buru egiteko behar ziren neugeak hartu. Tempesta mota berri hau klima aldaketari lotua da. Farmer Entrensek uste du herriko etxeek ez dituzte tanpestak aintzin behar diren zentzuzko neurriak plantan eman. Zaharkitu hodi bideak berrituz eta indartuz. Erraiten dute herriko etxeek arriskoak ezagutzen zituztela eta askiten bora ukan prestizaiteko. presti zaiteko. Baina errekurso kolektibo horien gibilean, Farmers entxerentzek, beste helburu bat segitzen du dudari gabe. Bere helburua irabazten baldin badu, jurisprudentzia berri bat sortzea da. Tempesteri edo ozeano goititzeari edo berotegi efektu gaseri lotuak diren ondamenak ez ditzatzen geroan aseguru horiek ordaindu. du. Jakin behar da konpainiak gero eta kezkatua godirela, ikusten dutelarik temperaturaren goititzearen eragina haien irabazietan. Berrogeita amar miliar dolarz galtzen zuten mila bedeatzeun eta darrogei urteetan, aldiz berreun miliar galtzen dute azken amarkada juntan. Joanden urtean, Estudio federal batek erakutsi du urperatuko diren lurrak eguneko berrogeita ama bosez hemendatuko zirera hemendik bi mila hogeieko urtea arte itxasoko heinaren goititzearen gatik. Zerga ordaitzaidea petzero da. Farmer Insurantzek irabazten baldin badu, Olako hauzi berdintzu handana bati bidea idekiko du. Alimaleko ondorioak izanen dira erriko etxeen ba- heinean, hautatu beharko dute, edo investitu azpit egituren modernizatzeko, edo ez deus gehiago egin, urgentziazko plano bat onartzen baldin badute, ondamen natural kasu batean hauzetegira jaukituak izaiteko arriskoa ukanen baitute. Gauza segur bat, asuran zaetxeek hausia irabazten balin badute, zerga ordaintzaileek pagatu beharko dute. Deutsche Bank aleman bankitxeak atzera egindio australian Bank aleman bankitxeak atzera egindio australian portu baten inbertetzeari ekologistak satisfoz dira. Eraz, Sidneyen eh, izan den behi bat, AFPko behia, Australiak ingurumen defendatzaileak postu dira, Dutch Bank bankuaren erabakiaren aintzinean, alabainan, honek ez du gehiago inbertituko ikatza bideratzen duen eh, itxas portu batean, hau koralesko hirxian ditik hurbil eraikia izan behar dena. Australak gobernan mundu federalak, 2008ko, agurrilean hanitze proiektu honi eman zion baimena, ingurumen zaintzako beharrezko balintzak gehituz. Baina ingurumenaz atxolatzen diren elkarten asedea piztu du xede honek. Bere azken biltzak nagusian, banketxak azpimarratu du bere politikak debekatzen ziola munduko babesgunetatik urbil diren proiektu guziak dirustatzea. Bankuak gehitzen du eranez, momentukotz abot point portu horren handitzearen txedea doak igoenez, ez dela alde elgar aditzerik UNESCO erakundea eta Australia gobernuen artean, eta ondorioz adustasun ezean ez dituela ere finantza ikertuko. UNESCOk jakinarazi du bizikik eskatua zela garatze sede horrekin eta ekainean berriz main gainean ezarri behar zuela. Australiar itxas kontzerbazioaz arduratzen den sozietatea postu da Deutsche Bank bankuaren erabakiaz. Fundazioa hau ere borrokan da proiektu suntsigarri horren kontra. Bere ustez, erabaki honek erakusterate maiten du korarezko esian ondoan asmatutako proiektuek aranguratzen dituztela munduko herrialde gehienak. Felicity Wizard fundazioaren bozera maileak estimatu du alimaleko diru arazoen eta kaltek bankuei fama ekar ekarliezaieketen arriskuengatik gatik gibel egin zutela diru nahi zenuke ikusi zure izena munduko gune miresgarrienetarik eh, baten suntsitzearekin lotua koralezko esi handiarena gehitu du. Onartua izan den proiektua milioika tona gare kentzea egan nahi du. Iduriz, balintza sogotxetan. Australiako inguru ministroak, Greg Hunt, bai du lehenbiziko lehentasuna esi handiaren zaintzea zela. Abot Point portuaren garatzea funtsezkoa bezala emana da Queensland eskualdeko ikatz mehatigien eta ekaia asiaren alde esportatzeko. Greenpeace erakundearen arabera, meategiaren ustiatzea 2008-etik goiti munduko karbono dioksidoaren isurtzaile handienetarik bat bezala sailkatuko da. Munduan zehar, talde ekologistek proiektuarekin lotuak diren beste banku batzuk ere begitbiztan dituzte. Adibidez, honan, Societe General Bankoaren adar bat, maiatzean okupatua izan zen, eta zuzendaritzarekin elkarrizketatu ziren. Pariseko banku biltzar nagusitik landa eta aintzinamendurik uh, eh, etzela ikusirik, biziko kide batzuk itzeman zuten bezala, tona bat eta sortzieun eh, kilo ikatz bota dute banku horren txajeraren aintzinean. AHTaren inguruan mugitzen ari den informazio publikoa, gordetzea eta ilunkerietan ibiltzea leporatu dio PNB alderdiari AHT gelditu elkarlanak. Herritaren geroz eta errantzun irmoagoari e, entzun gor egin izan asalatu eta klase politikoak gai publikoen berri eman dezan eskatu dutei. AHT eraikitzeko ustelkeria ezinbesteko ardatz dela adierazi dute Elkarlaneko kideek PP alderdia zikindu duten Barzenasen paperak irakurriz azpiegitura handiarekin dagoen harremana baiestatu dutela gaineratu dute. Besteak beste, PPko zenbait kidek legezkanpoko Korraketak jaso dituztela AHT-ren lanean diarduten FCC, ASVI, OHL, Chassir eta Gisa Bereko erainkuntza enpresen eskutik. AHT-aren kontrako plataformakoek honako galdera luzatu diote Eta Eraikuntza enpresa hauek kontratatzen dituzten kudeatzaile politikoek hauen benetako jarduna zein den ezagutzen badute eta beraz egiten dituzten eskaintza ekonomikoak sinestezinak direla baldin badakite, gerora gostu izugarriarietan bilatkatuko direnak zergaitik baimentzen dituzte. Duela hilabete inguru egin duzen zuten bezala, ekainaren amaikan konzentrazioa deitu dute alderdi jeltzalearen egoitza nagusiaren aitzinean, Sabin etxean, ahatxeteren obrak geldi daitezela galdatuko dute. Alde aldeko lero ezagutu les Berruriers Noirs, salut à toi. Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit Indien. Salut à toi, punk iranien. Salut à toi, rebelle Salut à toi, le dissident. Salut à toi, le Chien! Salut à toi, le petit malien. Salut à toi, le mohican. Salut à toi, peuple gitan. Salut à toi les Éthiopiens, salut à toi le Tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli Allemande, salut à toi le Vietnamien, salut à toi le Cambodgien, salut à toi le Japonais, salut à toi le Thaïlandais, salut à toi le Laotien, salut à toi le Coréen, à toi le Polonais, salut à toi l'Irlandais, salut à toi l'Européen, salut à toi le Mongolien, salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain, salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi le Guadeloupéen, salut à toi toi le Congolais, salut à toi le Sénégalais, salut à toi l'Afro-Cubain, salut à toi le Portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gabonis, salut à toi le vieux salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandinis, salut à toi les Méchambis, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut Pékin du contingent, salut à toi le Chateauban, salut à toi de Kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les dragons, salut à toi qui est que bon salut à toi jeune malgache, salut à toi le de bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les morocons, le Yougoslave, salut à toi le voyou salut à toi le Salvador, salut à toi le Monodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les gosses, des immodites jusqu'à l'Écosse, salut à Poudou, les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut à... Salut à toi la Bastiri Salut à Lorraine et Salut à toi peuple Nomade Salut à tous les Kamawan Salut à toutes les Vertigones, Salut aussi à Yves Reiner Salut à toi l'handicapé Salut Connect du monde entier gai aipatzeko orain Euskal Herriko Energia Berriztagarri proiektu bat aipatuko dugu Patxi Bergara eta Matxo Iriart gure gomitekin. Beraz, egunon zueri, zuen burua orkesten aldi guzue? Egunon. Ni Matxo Iriart naiz, beraz orkestaga sortzeaz baina orai angeluaga. Tala egiten dut eh, ikerketa bulego batean, eraikuntzaren arloan. Bon, pixka bat espikatzeko zen izaneteken enelana, e, eh, beraz nik edifizio edo bat eraiki edo ahabirritu intzin, Uh, ni konzeptzioa teknikoa egiten dut, e, besteak, besteak beste berokuntza, itorgintza, baita aire berriztatzeko sistema edo ventilazioa. Hora hori zen denelana pixka bat aipatzeko eta beste alde erritar gisa, azken hilabeteetan e, parte hartu dut erri hauteskunden inguruan bizi mugimenduak eraman duen kampainan, hau gai desberdinak engaia daitezen transizio energetiko eta ekologikoaren alde. Eta hor, gara jartan, zinez konturatu nintzen, ipar eskolegiak, tresna oso eraginko jak, gaur e, erreferentziak direnak, sortu zituela, laborantzaren arloan adibidez, eta pentsatu dut ongiritaikera zerbait garratza, energiaren arloan ere, eskolegian bertan, para, xarria ipatuko duguna. Zeraz, nire patxibergara naiz, uh, irrikoan lan egiten dut uh, eh, gitasmoen arduradun bezala, Eh, horrez gain, uh, eh, nagunak lagunak elkartaren lehendakaria naiz, eta baita ere, uh, Euskal Moneta kartaren uh, diru zaina. Beraz, uh, ere esperientzien inguruan, pixka bat, bertukitzaren inguruan lan egiten dut, eta horregatik nik ere pentsatzen nuen, uh, interesgarria zerbait garatzea energiaren arloan, energiaren uh, bertukitzeko. Oha. Ados, ah, beraz, eh, aipatuko da, eh, daukuzue, uh, eh, beraz, uh, birtuk iratze uh, egitasmo hori uh, pixkat uh, seikiago? Reiten daukuzue zer den uh, asmo Bai, beraz, uh, urte astapenetik egira osatzen uh, lantalde bat, ipar eskualeriko energia autonomiaren alde aritzeko. gure sedea da zinez, energia berriztagarrian garapena sustatzea, hemengo eskualdeetan. Beraz, uh, patxi eta besteekin hor uh, eta elgar ez genuen baita ezpada ezagutzen, baina hor denak ados gira, gure bideak guruzatu dira, eta orain baikutzak bere gaitasunekin, be zerbait ekartzen dako uh, egitasmo hori bera. Beraz, ez izte baita ezpada energiaren ahloan uh, lanean ari. Nola dintzauzue beraz, uh, i, fin, asmo hori zenako, uh, energiaren ekoizteko egitasmo bat uh, muntatu nahi zinukete. Egia eh, duzu, uh, eh, Matio, Tani eta Bertzak ez gira energia erloan ari, baina mm, interesatu gira eh, gai hori eta ikusi dugu, adibidez, Europa mailan geroz eta gehiago uh, egitar proiektuak sortzen direla. adibidez, garatuenak uh, ipar Europan dira, Alemanian, Dinamarkan, Suedian, Sifre batzuk emateko, adibidez, uh, Alemanian, haize indaharen uh, eguneko behoitameka, uh, jendeak dute uh, finantzatu, inbistitu, beraz... Uh, Horako gauza bat sortzen da hemen, uh, Frantzia mailan beranta bat bada, baina ala ere uh, geroz eta gehiago erritar proiektuak muntatzen ari dira. Uh, badira Alsazian, Auvernian, Bretanian, uh, adibidez Bretaniako kasu bat espikatzeko, uh, mila bertsuna uh, batu dira, bakotsak mila euro emanez, eta beraz sortu dute milion bateko fondo bat eta horrekin be finantzatu dute eh, aise rota parke bat. Horra. Beraz, eh, guk pentsatu duguna da, eh, bertze Europako eskualdetan sortzen diren estruktura zergaitik ez guk be estruktura berdina bat ez sortu ipar, ipar euskal herrian, ez gira bertzak baino zozoago, horiek lortu badute, be guk ere lortzen dugu. Eta sartu zizte, uh, jarri zizte arremanetan, olako egitasmo batzuetako ikon. Bai, hasi gira bai. arremanetan sartu gira, eh, Frantzia mailan, uh, uh, beraz arremanetan sartu gira hainbat estrukturekin, adibidez, azkik kombre dural, horiek sortu dute hola azkik bat, berdin uh, argindarra sustatzeko euh, haien euh, gunean, euh, sortu dute... Zer da azkik... Azkik da, da, Societe Kooperatif ah, Da, ah estruktura bat. Ba, dira bertze batzu, eh, SAS Begawat, Bretanian, eta bon, horiekin txartu gira kontaktuetan. Eta gainera asko laguntzen digute, zer eta lan talde horiek kolaboratzaileak dira. Beraz, eh, horiek laguntza eukan dute sortzeko, eta beraz, gu heldu gilarik egan bon, nahi dugu eh, struktura bat sortu Euskal Herrian, e, laguntzen, eh, laguntzen diem egartzen digute, ora, estatua hautatzeko, ematen digute adibide ezberdinak, e, argi indarra, biomasa eta, eta energiak saltzeko nola egin behar den, eta beraz, dut, uh, sortzen da, eh, gure uh, asmoa, sartzen da, asmo horoko hago hmm. batean, eta beraz laguntza biltzen dugu uh, frantziako berze proiektuen ganik. Anos, beraz, uh, elkar uh, trukaketan, uh, trukaketan bidez, beraz, aberastu zuen zuen proiektua, eta uh, birtokiratzea aipatzen, aipatu duzue, birtokiratzaren uh, konzeptua, eta mm, azal, fem, nola, e, nola egiten alko litaike uh, energiaren uh, eh, bertokiratza, nola pasatzen alko litaike? Ze, ze modelo, uh, uh, ze, zein da modeloa gaur egun eta zer garatu nahi duzue? Maior joan, lehenik esplikatzeko pixka bat zer den modeloa gaur egun munduan zer, uh, joitarazten aldiegu entzulei gure kontsumo modeloa energia fosiletain oinarritzen dira eta bo, zorionez ingurumenaren zat, energia fuxila horiek, izan gasa ikatza edo, edo potrolioa, e, eh, desagertzen nahi dira. E, zorionez, zeren eta zinez kaltegarriak dira, bai kutsaduraren aldetik, baita beroketa klimatikoaren aldetik. Bestalde, hemen nukleara elektrizitatea initz kontsumitzen dugu. E, gaur egun EDF-ek plazaratu dituen datuen arabera. Kontsumitzen dugun elektrizitatearen eguneko lauetan ogoia, nuklearatik dator. Uh, bon, diote nuklearra ez dela kaltegarria ingurumenaren zat. Bon, nik eh, eta guk ezingo dugu eh, kontrarioa frogatu, baina badakigu erasoainiz badituztela ondakinen tratatzeko. Eta bestalde, nuklearra elektrizitatea sortzeko, baitugu zentrala, eta horiek erabiltzen dute, Behitzen den uranioa, eta hori Afrikatik egiten da, eta han, uranioa ateratzeko, ur, ur parastabat kontsumitzen dute. Eh, Naiz eta biztanleria egarria e, denan. Eta bon, badira manifa, Manifadien dien txubatzuan eta isilpean gorretzen dituzte gure edabideak. Eta guretzat ezin dugu bide hortan txeitu, eh, hori e, onart ezin da, jasan gaitza ere. Beraz, eh, bon, melabur biltzeko, energia fosilak desagertuta gero, biaukerak geldituko zaizkigu. Alde batetik energia nukleara eta bestaletik energia berriztagerrak. Bon, nola lehenak ondorio onarte zinak dituen, be, guretako energia berriztak errek azkenean bide bakar. Ados. Eta mm, zer eh, ekar lezake olako eh, eh, proiektu batek Euskal Iriari autonomia energetikoaren aldetik? Hai, beraz, guk uh, sustatzen ditugu energia berriztagarrak, baina sustatzen ditugu energia berriztagarrak eskoalegian bertan, ere, da. Eh, guretako eh, autonomia edo buru diabetza energetikoa lortzea eh, oso garrantzitsua da. Bo, lehenik, tokiko energia garbi baten ekoizteko ingurumena zainduz. Eta bigarrenik hor e, nidula sigurtatzeko. gaur egun, ezin dugu erran bihar denek energia okan dezagun. Bi bihar e, energiaren munduak Eh, gerrak izan daitezke, eta bestalde ere eh, espekulazio basak izan daitezke. Beraz, aldiz guk hemen ekoizten badugu guk hemen behar dugun energia, bon, aski nabari dubitzen zaiku gure geroa menberatzen halko dugula, eta importanta da ere, beste lujaldean garapena trabatu gabe gaur Afrikarena dibidez trabatzen dugun bezala. Beraz, Ba, bukatzeko, bon, ba, energia berriztak erakustatuko ditugu, baina ez dugu anzten ere eh, autonomiara iristeko garrantzitsuena diendearen e, eh, sobrietatea, neurritasuna gelditzen dira. Egan eh, nahi dut, bon, energia irankorrena gelditzen da e, xautzen edo kontsumitzen ez duguna. Beraz, lan talde bat muntatu duzue, orkeste handi guzue talde hori, somatiste eta eta sekatzen duzu laguntza? Bai, be, gaur egun uh, eh, amar gira, uh, uh, urte desberdikoak edo Gandizaket badira batzu gazteak, gazteenak oita urte ditu, zarenak iru eta amak pasa, beraz, pixko bat mundu ezberdinetik etorri gira, baina denek ber uh, eh, iritziak ber zela olako estruktura bat sortu iparaldean uh, eh, buru jabetza energetikoa sortzeko eta eta bai be, laguntza behar dugu, zer eta estruktura horrek be, denbora galitzen du eta eh, ez du bortxaz kompetentzia handirik uh, galitzen, za hastean erakutsi dutan bezala uh, berze Europako eskualdetan jendeak bildu dira be, olako proiektuak sortzeko, beraz ez guk gauza bera egin Hala ere, uh, gure lan taldea nahi dugu handitu, nahi dugu amaretik berrogei berroita amar pertsonara pasa, eta beraz, azpitalde talde batzuk osatuko ditugu. Hala nola, eh, informatika lan taldea, Be, beraz, adibidez gure webgunea egiteko, eh, ba, izanen da ere, bertze lan talde bat da komunikazioan inguruan, Eh, webgunean eh, webgunean idazteko, eh, sare sozialetan eta gure informazioa edatzeko, izanen da bertze talde bat ere um, kooperatzailean uh, da adibidez jendere espikatu beharko da zer gaitik gure lantegia interesgarria da eta zer gaitik lantegi hortan txartu behar den, eta gure ahemanak izan beharko dira, espikatu beharko da jendere. Bertze azken lantalde bat izanen da, um, frantsesez edo euskaraz idatzikoak izan dien testuak guztiak bertze hizkuntzara itzuli beharko dira. Zer eta gure iruriko uh, eh, uh, eh, euskararen uh, presentzia uh, garrantzitsua da, beraz euskaraz beharko dira. Eta, ba, azkenik bertze lantale bat izan da finantza eta juridikoa. Eta, uh, bat, ah, uh, lantegiaren uh, egiteko, ikusteko ian legeak respetatzen duen. Beraz, guk nahi dugu uh, eh, jendeak motibatu gure gana egin. Hala, beraz, eh, jende motibatuak balin badira, zuekin eta jartzen aldira, eta nola egiten handute hori? Uh... Badugu uh, mail bat, edo bide elektrikoen bat, ditzen da Euskal Energia abildua gmail.com, beraz, uh, idartzen aldi gute uh, e-mail bat, eta guk uh, erantzunen dugu uh, placer handi batekin. Andoz, bizkuntza, bina, beraz, mila esker zuheri uh, eh, unat dinik. Ba, mila bai, esker gomitagatik. Bai, mila esker zuheri. Azken Europara autoeskundeetako uh, emaitza gogo eta garriek kantu hau horroitara zidauku La Jeunesse en Merde, Le Front National, Berri Topatu dugu, Freiking ez mugimenduko Mikel eta bizpairu galdera egin dizkiogu jakiteko zer den frakturazio hidrolikoa, edo Freiking, gaz de schist delakoaren edo lapitz gasaren ateratzeko teknika hori. Zer da frakinga? Bueno, frakinga, estatu batuetan garatu den eh, hidrokarburuak ustiatzeko teknika bat da, eta mm, laburki esan da, esan genzake, bueno, ulurrazpian sartu putzua eginez, gero horizontalki zuloa egin, eta jariekin bat eh, presioa hundiz bidali, hidrokarburoa dituen e, arroka geruzak e, eh, txikitu puskatu, eta libratzen du gaza edo petroleoa eta zera e, lurrazalera ekartzen da nora aurkezten digute? Bueno, e, iruditzen zaigu, hainbat iruzur dela frakinaren inguruan, ez da? Eh, saltzen dute, eh, bueno, independentzia energetikoa bezala, enplegua ekarriko duela esaten du, ekonomia garatuko duela, eta bar luze bat. Eta epe luzerako energia iturria izango dela. Hori, bueno, gut dituguen datuen arabera, hori ez da inolaz ere egia, ze ikusten da, bueno, azken estadistikatan eta ikusten da frakinak ekartzen dituen enplegu gutxiak alde batetik, beste alde batean, e, apurtu edo puskatu egiten dituztela beste hainbat sektoren kontra baidoa, ez Gero, e, independentzia energetikoaren inguruan ere, argi geritzen nahi da, ez dela apustu ona, ze urte askotarako gaza bezala goela saldu digute, baina egia esan, behin ustia penak eta sieta gero, argi ikusten ari da oso epe laburreko kontua izango dela, eta onat bidaltzen diren inbertsio guztiak, ba, energia berriztagarritatik e, eta eh, kentzen ari direla, eta beste energia modu batzuk eta garatzen ez dutela uzten, ezta. Eta zer dira alternatibak zure iduriko? Hmm. Bueno, alternatiba komplikatuak dira, lehendabizi e, esan daitekena da aurrezpena izan behar duela, e, kontsumo maila e, jeitsi behar dela gizarte honetan, eta hori argi izan behar dela, ze azkenean energi fosilak, e, hidrokarburutetik datozen energiak, energia mugatuak direla, eta mm, laister maituko direla. Beraz, e, hor transizio bat egin behar da, argi dago energia berriztagarrietara joan behar dela, argi dago efizientzia energetikoare bilatu behar dugula, baina oso argi dago baita gizarte honetan dugun kontsumo mailak jasan ezina direla eta bai edo bai jitsi beharko ditugula. Itzorduak atala? Zuen egutegietan markatzeko datak. Bizik bere bosgarren urte muga ospatuko du ekainaren Ogoi, ogoita bat eta bita biana. Bi hitzez, bosturte oien hara jara bizi nola orkesten den, bosturtez, bortxa ezaren illotik, justizia sozialaren eta ingurumen justiziaren alde mobilizatu da. Bizi, bosturtez, Euskal Herrian etengabeko lana, eramaitena izan da, transizio sozial eta ekologikoaren alde. Bizik, bost urtez, ekarpean zehatzak egin ditu mundu mailan klima aldaketaren kontra eramanaden borrokan, eta planetaren muga orokorren errespetuan denei baliabideen eskuratzeko berdintasuna eskaintzearen alde. Ekintza iraunkor eta eraginkor bat, eta jada anitz ondorio zehatz lehen bost urteentzat. Zenbat eta gehiago izan, hainbat eta ugariago eta garrantzitsuagoak izanen dira gure ekintzen ondorioak. Beraz, bizik, gomitatzen ditu erritar guziak hor, mobilizatzeat, ekainaren ogoi, ogoita bat eta oita bian, programa oparoa da lehen egunean ostiralarekin. Izanen dira behaz, erakusketa berezi bat, seiontari goiti Manu Robles Arangiz Fundazioan, eta sortziontan, baionako iuteko anfiteatroan, biziren bost aurkezpen bat, badu bere tituluak bere grazia, bizi zenkan etut zedan, azken finean bideo aurkezpen batzuren bidez eta militant, hainbat militanteen lekukotasunekin, bosturteko ibil bideo paroa ezagutzeko para daukanen da, Larun batean aldiz, izanen da alternatiba errisken koordinaketen topaketa, eguerditi goiti izanen da Baskaria, horre setasun gehiago kanituzue biziren webgunean, eta seiontari goiti patxokian kontzertu eta pesta popularra. Bukatuko da igandean, eh, topaketa baienako tabernetan amekantari goiti, eta horren batan ondartzan. Hala, hori guziak nahi batuzue segitu, baduzue bizimugi.eu elbidean programazioa eta gomita zehatza. Ekainaren hogeita zazpi, hogeita sortzi eta hogeita bederatzean, EHZ festivalean festibalean lekorneko garoa jauregian, uh, mintzaldi interesgarriak entzuten ahalko dituzue, besteak beste, igandean, e, Noam Chomsky uh, pentsalariarekin uh, izanen da. Uztailaren bost eta seian, Azipa eta Zona Defand Elkarteek Notre Dame Delandeko Aireportu proiektuaren kontrako elgarretaratze handi bat antolatzen dute, proiektu horren zentzuga uh, salatzeko eta proiektu hori ez estatua izan dadin uh, galdegiteko. Biegun horietan, Frantzia Mailako Elkarte uh, Sindikatu eta Mugimendu Politikoak mitin handi bat uh, eginen dute, Eh, mintzaldi, ez da eta konzertu frango izanen dira. Eta programazioa zehatza ezagutu nahi baduzue, notredamdeland.com webgunea ikusten alduzue. Bestalde, ekainaren bukaeratik frantses estatuko hainbat euskaletatik Notre Dame de Landeraino joanen diren karabana kantolatuak dira, oinez, bizikletaz, auto edo traktorez zibiliko dira, eta informazio gunez eta biltzar, biltzarez tartekatuak izanen dira karabana horiek. Euskal Herritik ere uh, karabana motorizatu bat araino joanen da, ekainaren ogeita marrean astelenarekin abiatuko da lekochnetik, eta baionatik pasako da. Gijon de eskaldera buruz joan haintzin. Hortan parte hartu nahi baduzue, Luis deitu, 06, bat sortzi, lau lau, bederatzi sortzi, sei bat zenbakira deituz. Bezperan, horren antolatzailek, EHZ-etan erakusmai bat ukanen dute. Seeta sunguziak konverjanz ndl.over Eh, marratsoa blog.com blogean ikusten aldituzue. Baionako biogintza elkarteak uda untan biateraldi interesgarri antolatzen ditu. Bata, ekainaren ogoita baeratzean, erleak elkarteko marielen kaste, erle zainak, bere kofoinak erakutseko ditu. Eta bigarrena, ustailean, itzordu interesgarri bat izanen da lare soron helduden ustailanen emeretzean. Arratxaldeko lauetatik seiak arte, baratze zaintza iraunko horari buruzkoa. Perma kulturan antolatua den baratze bat bisitatzen ahalko da, Jean Irupeta goierarena lare Aitzinetik izena emaitea aholkatzen da, tokiak mugatuak izanen baitira interesatuak direnek, Cecil deitzen ahalko dute, 0, bost, bost bideratzi, bost, bost, sei, sei, sortzi, bost, zemakira. Auto parte katze bat antolatzen ahalko da. regimentuaren ekainiko emankizun hau bururatu da. Entzuleak eskertzen ditugu irailtik eroz eskaini diguzuen aretaz. Dener uda goxo bat desiratzen egu. Eta sekula nahi badituzue emankizunak berri zentzun eta setasun okan. Ez duda eta ikus lasai biziren web horria bizimugi.eun.